Kunigų knyga 17 skyrius Viešpats kalbėjo mozei, sakyk Aronui ir jo sunums ir visiems Izraelitams. Taip, sako viešpats, kiekvienas Izraelitas, kuris papjautų jauti, avį ar ošką stovykloje, ar už stovyklos ir neaukotų aukos viešpačiui prie palapinės įėjimo bus kaltas, nes pralėjo kraują. Jis bus išnaikintas iš savo tautos. Todėl izraelitai savo gyvulius užuot pjovę juos lauke, privalo atvesti pas kunigą, kad jie būtų pašvesti viešpačiai prie susitikimo palapinės įėjimo ir juos aukoti viešpačiai kaip padėkos auką. Kunigas išlies kraują ant viešpatės aukuro prie susitikimo palapinės įėjimo ir sudegins taukus, kad būtų malonus kvapas viešpačiui. Tuo būdu Izraelitai nebeaukos daugiau savo aukų piktosioms dvasioms, tai bus amžinas įstatymas jiems ir jų palikuonėms. Jiems sakyk, kad kiekvienas izraelitas ar ateivis, gyvenantis tarp jūsų, kuris aukotų deginamąją ar kitokią auką ir jos netvestų prie susitikimo palapinės įėjimo paukoti viešpačiui, bus išnaikintas iš savo tautos Jei kas iš Izraelitų ar gyvenančių tarp jūsų ateivių valgytų kraują, aš atgręšiu savo veidą į jį ir jį išnaikinsiu iš jo tautos. Kūno gyvybė yra kraujyje. Aš jums jį daviau, kad juo ant aukuro atliktumėte sutaikinimą už savo sielas nes kraujas sutaikina sielą. Todėl įsakau izraelitams, kad niekas iš jūsų, nei iš ateivių, gyvenančių tarp jūsų, nevalgytų kraujo. Jei izraelitas ar ateivis pagautų medžiodamas kokį žvėrį ar paukštį, kuriuos leista valgyti, te išlieja jo kraują ant žemės ir jį pakasa nes kiekvieno kūno gyvybė yra kraujyje. Todėl įsakau izraelitams nevalgyti kraujo iš jokio kūno, kas jį valgys, bus išnaikintas. Kas iš vietinių gyventojų ar ateivių valgytų tai, kas pastipę ar žvėries sudraskyta, plaus savo drabužius ir pats apsiplaus vandeniu Jis bus nešvarus iki vakaro, o po to bus švarus. Bet jei neplaus savo drabužio ir kūno, nešios savo kaltę.